now it's jazz. The place is roaring. All beautiful girls in there. One mad brunette at the bar, drunk with her boys. One strange chick I remember from somewhere wearing a simple skirt with pockets, her hands in there. Short haircut, slouched, talking to everybody. Up and down the stairs they come. The bartenders are the regular band of Jack and the heavenly drummer who looks up in the sky with blue eyes, with a beard. He's wailing beer caps of bottles and jamming at the cash register, and everything is going to the beat. It's the beat generation. It's Bayat. It's the beat to keep. It's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time lowdown. And like in ancient civilizations, the slave boatmen rowing galleys to a beat, and servants spinning pottery to a beat. The faces. There's no face to compare with Jack Mingers, who's up on the bandstand now with a colored trumpeter who outblows him wild and dizzy, but Jack's face overlooking all the heads in smoke. He has a face that looks like everybody you've ever known and seen on the street in your time. Sweet face, hard to describe. Sad eyes, cruel lips, expectant gleam, swaying to the beat, tall, majestical. Waiting in front of the drugstore. A face like Hunky's in New York. Hunky, whom you'll see on Times Square, somnolent and alert, sad, sweet, dark, holy, just out of jail, martyred, tortured by sidewalks, starved for sex and companionship, open to anything, ready to introduce a new world with a shrug, the colored big tenor with the big tone is blowing sunny stits clear out of Kansas City roadhouses. Clear, heavy, somewhat dull and unmusical ideas which nevertheless never leave the music. Always there, always far out. The harmony too complicated for the motley bums of music understanding in there. But the musicians here. The drummer is a sensational 12 year old Negro boy who's not allowed to drink, but can play. Tremendous, a little lithe, childlike Miles Davis kid like early Fats Navarro fans used to see in Espan Harlem, Hep, Small. He thunders at the drums with a beat which is described to me by a near standing connoisseur with beret as a fabulous beat. On piano is Blondie Bill, good enough to drive any group. Now Jack Minger blows out and over his head with these angels from Fillmore. I dig him. Now he's terrific. I just stand in the outside hall against the wall, no beer necessary, with collections of in and out listeners, with Bernie, and now here returns Bob Berman who was a kid from West Indies who barged into my party six months earlier with Dean and the gang, and I had a Chet Baker record on, and we hoofed it at each other in the room. Tremendous. The perfect grace of his dancing, casual, like Joe Lewis, casually hoofing. He comes now in dancing like that, glad. Everybody looks everywhere. It's a jazz joint and Beat Generation mad trick. You see someone, hi, then you look away elsewhere for something, someone else. It's all insane. Then you look back, you look away, around. Everything is coming in from everywhere in the sound of the jazz. Hi! Hey! Bang! The little drummer takes a solo reaching his young hands all over traps and kettles and cymbals and foot pedal boom and a fantastic crash of sound. Twelve years old. What will happen? <laughs> Γεια χαρά. Είναι η εκπομπή 233 βαθμούς Κελσίου, φλεγόμενες ανταποκρίσεις σε έναν ξενέρωτο κόσμο. Μεταδίδεται κάθε δεύτερη Παρασκευή και ανάμεσα παίζουμε επανάληψη την εκπομπή που έχουμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Θα παραμείνουμε στην ε, Αμερική. Θα πάμε λίγο πιο πίσω αυτή τη φορά. Και γι' αυτό το λόγο έφερα σήμερα μαζί μου ένα περιοδικό που έχει τον τίτλο Beat Zine, τεύχος 01, το οποίο όπως διαβάζουμε στο πιστόφυλλο είναι μια έκδοση της ομάδας Robbery Alarm Gang τον Μάιο του 2014. Το περιοδικό αυτό δεν νομίζω να μπορέσετε να το βρείτε ψηφιακά. Εκτυπώνεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων Παρ' όλα αυτά, αν ε, θελήσετε μια επαφή με την συγκεκριμένη ομάδα, μπορείτε να τους βρείτε στο email robberyalarmrecords παπάκι Όπως μπορείτε να μαντέψετε και από το τίτλο του Ζάιν, στη σημερινή εκπομπή θα αγγίξουμε ατμόσφαιρες από την γενιά των beat, όπως αποκαλέστηκε το λογοτεχνικό κυρίως κίνημα στην Αμερική τις δεκαετίες του 40 με 60, με κυριότερους εκφραστές τον Jack ε, Kerouac που ακούσαμε στην αρχή και τον ε, Allen Ginsberg ή τον ε, William Barrows και πολλούς άλλους. Το κίνημα αυτό επηρέασε όλη την μετέπειτα underground σκηνή όπως των χίπιδων και των πανκίδων. Παρ' όλα αυτά δεν θα εστιάσουμε σήμερα ουσιαστικά στους beatniks. Αυτό θα το αφήσουμε να το κάνουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο αλλά θα επιβιβαστούμε λαθρέα στις αμαξοστοιχίες που διέσυζαν τις Ηνωμένε Πολιτείε από ανατολικά προς τα δυτικά και το αντίστροφο, ώστε να αισθανθούμε πραγματικά ελεύθεροι απέναντι στον συντηρητισμό της Αμερικάνικης κοινωνίας και τους κοινωνικούς αποκλεισμούς που έφεραν τα μετεμφυλιακά χρόνια και αργότερα η μεγάλη ύφεση πολύ παραστατικά την ζωή των Χόμπο. Οι Χόμπο ήταν οι αλίτες που μετακινιόταν λαθρέα με τα τρένα, συνήθως για να βρούνε μια κακοπληρωμένη δουλειά. Μπορείτε να την ε, διαβάσετε την ιστορία του στο υπέροχο βιβλίο του Τζακ Λόντον, «Ο δρόμος», που εκδόθηκε το 1907. Έχω φτιάξει ένα μουσικό τοπίο που θα αγκαλιάσει το περιοδικό. Πάμε να ακούσουμε για άλλη μια φορά τον Jack Kerouac να μας περιγράφει την jazz σκηνή της εποχής του. Στο καπάκι ακούσουμε Dizzy Gillespie και προχωράμε. The world of the United States was tired of being poor and low and gloomy a line. Swing erupted as the Depression began to crack. It was the year marijuana was made illegal, 1937. Young teenagers took to the first restraint, the second, the third, some still wandered on hobo trains. Lost boys of the 30s numbered in the hundreds of thousands. Salvation armies put up full houses every night, and some were 10 years old. Teenagers, alienated from their parents who have suddenly returned to work and for good to get rid of that damn old mud of the river and tear the rose vine off the porch and paint the porch white and cut the trees down and castrate the hedges, burn the leaves, build a wire fence, get up an antenna, listen. The alienated teenager in the 20th century, finally ripe, gone wild, modern to be rich and prosperous, no more, just around the corner, became the hepcat, the jitterbug, and smoked the new law weed. World War II gave everybody two pats of butter in the morning on a service tray, including your sister. Up from tired, degrading swing, wondering what had happened between 37 and 45, and because the army'd worked it, canned it, played it to the boys in North Africa, and raged it the Piccadilly bars, and the Andrews sisters put the corn on the can. Swing with its heroes died, and Charlie Parker, Dizzy Gillespie, and Thelonious Monk, who were hustled through the chow lines, came back remembering old goofs, and tried it again, and zop! Dizzy screamed, Charlie squealed, Monk crashed, the drummer kicked, the bass question mark plunked, and off they wailed on salt peanuts, jumping like mad monkeys in the gray new air. Hey, pork pie, pork pie, hey, pork pie. Skiddly stoop, sop dee up, sop They came to their own, they jumped, they had jazz and took it in their hands and saw its history, vicissitudes, and developments, and turned it to their weighty use, and heavily carried it clanking like posts across the enormity of a new world philosophy, and a new strange and crazy grace came over them. Πιστεύεις πως πρόκειται ποτέ να καταρρεύσει η κενότητα του ουρανού? Κάθε παιδάκι γνωρίζει πως θα πάνε όλοι στον παράδεισο. Να γνωρίζεις πως τίποτα δεν συνέβη ποτέ. Δεν είναι να γνωρίζεις πραγματικά πως τίποτε δεν συνέβη ποτέ. Είναι απλά η χρυσή αιωνιότητα. Με άλλα λόγια, Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το να πει στον αδελφό σου και την αδελφή σου πως ό,τι συνέβη, ό,τι συμβαίνει και ό,τι θα συμβεί δεν συνέβη πραγματικά ποτέ. Δεν συμβαίνει πραγματικά και ποτέ δεν θα συμβεί. Είναι μονάχα η χρυσή αιωνιότητα. Τίποτα δεν γεννήθηκε ποτέ. Τίποτα δεν θα πεθάνει ποτέ. Ακόμα περισσότερο, δεν συνέβη καν το γεγονός πως έμαθες για τη χρυσή αιωνιότητα διαβάζοντας τυχαία ετούτη τη γραφή. Το πράγμα είναι προφανώς ψευδές. Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις σε ό,τι και αν απορρέει από τη χρυσή αιωνιότητα. Απλά κάνε αυτό που θέλεις. Jack Kerouac. The boys didn't care because on cold corners they stood, three backs to one another, facing all the winds, bent, lips don't care, miserable, cold, and broke, waiting like witch doctors, saying, Everything belongs to me because I am poor. flashes. There. But you know, Papa, look at this cat here. Here's a suitcase, and that's Kelly. Beat on that one. Oh, Open up the door, Richard. Well, look at, well, here's Jack McBouty in his tenor. Well, say, Gates, how about blowing something, man? Eh? Got the next call. All right, that's great. Take it. You got it. Say, you better bring me a double order of riti-booties with a little hot sauce on it. That'll just about fix it. Oh, here's it. Well, look at Charlie to Rooney. Yes, now how's it going, John? Oh, everything is mellow, man. Look at this. Get, get his horn with me. Yeah, blow I got some. my horn with me, man. I want to blow some, too. Yeah, I'm having a little Tom got to read? Yeah. Well, McVoucher's got to read. He can trim it down a little. That's great. Yeah, that's, oh, well, that's great. solid. Then well, let's get together and blow. Win A flat. Take the next one. You got it. All right. you got to cut out. Jubilee, got to make another. That's really, you got to make a gig. Take the next chord before you cut out. Take the next chord. That's killer. Η διάσταση της σχέσης του Κέρουακ με το δρόμο, το ταξίδι και τη λογοτεχνία. Είναι εύκολα ανοιχνεύσιμη στα κείμενά του και ίσως να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό το οποίο διαμόρφωσε τη σύντομη ζωή του. Η σχέση του αυτή οδηγεί αναπόφευκτα στην κάθαρση και την απογύμνωση της ψυχής, αλλά και στην επιστροφή σε μια αγνότητα που έτεινε να χαθεί στην περήφανη και γεμάτη εγωισμό μεταπολεμική Αμερική θα μπορούσαμε να αρκεστούμε στην άποψη ότι εξιστορούσε τις περιπέτειες αυτών που είχαν σπάσει του δεσμούς τους με τις δυτικές κατεστημένες συμβάσεις, πραγματικότητες και τους επίπλαστους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Στην πραγματικότητα, δημιουργεί τις συνθήκες για τον επαναπροσδιορισμό της ιερότητας στην αμερικάνικη ψυχή και την επιστροφή σε μια πνευματικότητα που δεν ανήκει σε κλειστά θρησκευτικά συστήματα και στήρα οργανωτικά δόγματα. Ο Κέρουακ, από καταβολή όντας καθολικός, αλλά και από φύση, ένας ιδιαίτερα ταπεινός και πιστός άνθρωπος, αντιλαμβανόταν τον κόσμο μέσα από ένα ιδιαίτερο θρησκευτικό συνέστημα που τον οδήγησε αργά αλλά σταθερά στην αγκαλιά του βουδισμού. Αυτό ήταν και το βαθύτερο πνεύμα της εσωτερικής του αναζήτησης από το συντηρητικό και τυπολατρικό χριστιανικό περιβάλλον του Λόουελ στα όρια του βουδιστικού αναρχισμού που κυρίως εξέφραζε ο ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος beat ακτιβιστής Γκάρι Σνάιντερ. Βέβαια ο Κέρουακ ήταν ιδιαίτερα μη πολιτικοποιημένος, πιο εσωστρεφής, ακολουθώντας πιστά την μία από τις τέσσερις αλήθειες του Σιά το «Όλη η ζωή είναι πόνος». Εδώ θεωρώ βρίσκεται και το πραγματικό υπόβαθρο της θεοσέβειας του Κέρουακ, η θλίψη που τον βασάνιζε και η βαθιά του μελαχολία που δεν το επέτρεπαν να αισιοδοξεί στον κόσμο αυτό και μοιραία να εναποθέτει τις ελπίδες του στο θείο και το πνευματικό. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του μοναχικού ανθρώπου, του ρομαντικού ταξιδευτή που δεν αναζητά μόνο μια καλύτερη τύχη, αλλά κυρίως μια ψυχική περιπέτεια, μια βαθιά μύηση στην περιπλάνηση, βρισκόμενος σε πλήρη αντίθεση με μια κοινωνία ανερχόμενων αστών που θυσίαζε κάθε αξία και ιδέα στο βωμό της κατανάλωσης, δημιουργεί το μοντέλο του πνευματικού αντιεξουσιαστή, η εσκεμμένα περιθωριακή αυτή φιγούρα ψάχνει απεγνωσμένα να συναντήσει τους τους ανθρώπους σε φορτηγά τρένα, σταθμούς και λιμάνια, φωτισμένους αλίτες, μορφές που ταξιδεύουν στην Αμερικάνικη επαρχία ψάχνοντας για δουλειά και μια καλύτερη συνθήκη διαβίωσης. Παντού στην ανθρώπινη ιστορία, ίσως και ως ασυνείδητη ανάμνηση, υπάρχει η εικόνα του αναχωρητή που εγκαταλείπει τον τρόπο του τον κόσμο τούτο για να στοχαστεί και να καταδυθεί στην ουσία της ύπαρξης, διώνοντας έτσι την εμπειρία της φώτισης με απότερο σκοπό αυτόν της λύτρωσης. Η φώτιση όμως στον κόσμο του Κέρουακ δεν πραγματώνεται με διαδικασίες στέρησης και απομόνωσης, αλλά μέσα από μια πνευματική ενδοσκόπηση που στηρίζεται στην εμπειρία και στο άνοιγμα προς τον κόσμο και την πραγματική ζωή. είναι σαφώς μοναχικοί άνθρωποι, όχι όμως με την έννοια του ασκητή, αλλά εκείνοι που αναζητούν τους δικούς τους Αγίους ανάμεσα σε αλήτε, περιπλανόμενους εργάτες, αλκοολικούς, περιθωριακούς ανθρώπους που έχουν παραβεί τον νόμο, πόρνες, βαποράκια, εξαρτημένους ομοφιλόφιλους, ηρωινομανείς μουσικούς, της τζάζ, ποιητές του δρόμου, αλλά ταυτόχρονα και σε εκείνους που ζητούν να πιούν τους πιο γλυκούς χυμούς της ζωής, γρήγορα, διψασμένα και εγωιστικά, τριγυρνώντας άσκοπα μερικές φορές, εξερευνώντας την τέχνη του κάνω τίποτα. Ίσως η περίπτωση ασκητή και αναχωρητή στο έργο του να αφορά περισσότερο τον ίδιο μιας και προσπάθησε αποτυχημένα όμως να αποσυρθεί στη φύση, αναζητώντας την απομόνωση ως πυροφύλακα στους ορεινούς όγκους της πολιτείας Ουάσιγκτον. Εκεί, αναζητώντας τον Θεό, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον εαυτό του, κάτι για το οποίο προφανώς δεν ήταν προετοιμασμένος, όπως δεν ήταν έτοιμος για τόση απομόνωση μακριά από τον πολιτισμό, ώστε ως λογοτέχνης να δημιουργεί χαρακτήρες ηρώων, μελετώντας τους ανθρώπους γύρω του. Όπως αναφέρει και στο βιβλίο του «On the Road», σερνόμουν από πίσω τους, όπως κάνω σε όλη μου τη ζωή, για ανθρώπους που με ενδιαφέρουν. Αν αναλογιστούμε πως η ελευθερία δίνει το να τριγυρνά κανείς έχοντας αποβάλει συνήθειες που τον κρατούν δέσμιο σε βεβαιότητες, ίσως κατανοήσουμε καλύτερα την ιδιαίτερη σκοπιά από την οποία ο Κέρουακ αντιλαμβανόταν τα όσα διαδραματιζόντουσαν στα ταξίδια του τα χρόνια της περιπλάνησης. Λειτουργήσε ως παρατηρητής της ζωής στο δρόμο, καταγράφοντας εμπειρίες, καταστάσεις και χαρακτήρες, δείχνοντας στους Αμερικανούς αναγνώστες ότι το μοντέλο ζωής τους και το πολύ ελπιδοφόρο αμερικάνικο όνειρο επέβαλε στους ανθρώπους ένα προκαθορισμένο, θλιβερά τακτοποιημένο και πληκτικό τρόπο ζωής. Αντίθετα, ο ίδιος λάτρευε την αβεβαιότητα του ταξιδιού με τρένα, τον νυχτερινό ουρανό και την απομόνωση στη φύση, τα μπαρ και το αλκοόλ, την ποίηση, τον έρωτα και φυσικά τα εκστατικά κρεσέντα των μουσικών της bebop. Άλλωστε, μια λογοτεχνική του ιδιαιτερότητα ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγραφε κυρίως ποίηση αλλά και πρόζα ένας χυμαρόδη αυθόρμητο τρόπος γραφής που έμοιαζε περισσότερο με την ψυχική διαδικασία την οποία βιώνει κάποιος που ακολουθεί παραδοσιακά τελετουργικά ιερές πνευματικές τελετές κάτω από την επίρρεια ουσιών. Μεγάλες παράγραφοι απαρίθμησης γεγονότων και στιγμός που ορισμένες φορές μοιάζουν να τρέχουν σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας την αίσθηση στον αναγνώστη ότι παρακολουθεί από κοντά ό,τι συμβαίνει, σαν να βρίσκεται και ο ίδιος εκεί. Αναφερόμαστε στην αυτόματη γραφή, αυθόρμητη πρόζα, μια τεχνική που ο ίδιος χρησιμοποίησε σε πολλά έργα του και η οποία κάνει το κείμενο να μοιάζει μοναδικό, θυμίζοντας έντονα τις μοναδικές εκτελέσεις κορυφαίων αυτοσχεδιαστών που δημιουργούν την αίσθηση στον ακροατή ότι δεν θα μπορούσαν εύκολα να αναπαραχθούν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την στιγμή και την κατάσταση του δημιουργού. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κέρουακ έγινε το ιδανικό πρότυπο του jazz ποιητή, e επηρεασμένος κυρίως από την κυριαρχία του bebop στα μουσικά πράγματα τη δεκαετία 1945 με 1955. Προσπάθησε να δημιουργήσει κείμενα που να έχουν στοιχεία δομής, ροής, πιθανόν και εκτέλεσης κατά την απαγγελία που να συμβαδίζουν με τα χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής jazz στην Αμερική. Ο Γιάννης Λιβαδάς, μεταφραστής, ερευνητής της beat λογοτεχνίας και ποιητής ο ίδιος, αναφέρει σχετικά με τα παραπάνω. ο Τζακ Κέρουακ. Βέβαια, ως ποιητή. ήταν η προσωποποίηση του πνεύματος της jazz και ο απόλυτος εκφραστής της από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 έως το θάνατό του το 1969. Και μόνο η ποιητική του συλλογή Mexico City Blues, όπου οι επιδόσεις ρυθμών και υφών διαδέχονταν η μία την άλλη με απίστευτη καθαρότητα, αρκεί για να καταχωριστεί ο Κέρουακ ως ο απόλυτος jazz ποιητής και η εν λόγω ποιητική συλλογή παραμένει ακόμα στις μέρες μας η πιο συμπαχής και άρτια σύνθεση jazz ποίησης που έχει ποτέ κυκλοφορήσει. Χόμπο χόμπο Από πού ήρθες Ο μεταμφυλιακός άνεργος πια στρατιώτης ο κατεστραμμένος οικονομικά εργάτης, ο απένταρος άστεγος που ψάχνει για εργασία και ταξιδεύει για το σκοπό αυτό ως λαθρεπιβάτης στα φορτηγά τρένα. Ο American Hobo. Η λέξη παράγεται από τα αρχικά των λέξεων homework bound που σε ελεύθερη απόδοση περιγράφει αυτόν που βρίσκεται στο δρόμο για το σπίτι. Ζώντας με αυτόν τον τρόπο, βιώνει ταυτόχρονα δύο πραγματικότητες. Από τη μία είναι ο κακοπληρωμένος εποχιακός εργάτης που κάνει τις πιο δύσκολες δουλειές και από την άλλη ο κυνηγημένο πάλι από τους σταθμάρχες και τους ελεκτές του σιδηροδρόμου, παράνομος, που κρύβεται σε σχάρες, πλατφόρμες και βαγόνια εμπορευμάτων. Ο εμφύλιος πόλεμος βορρά-νότου δίρκησε τέσσερα χρόνια και ήταν αρκετός χρόνος για να φτάσει η χώρα στο χείλος του γκρεμού με σχεδόν ένα εκατομμύριο νεκρούς, τραυματίες και αναπήρους τον οποίων ο αριθμός δεν εξακριβώθηκε ποτέ και μια κατεστραμμένη οικονομία με υψηλή ανεργία και εγκληματικότητα. Η πιο πιθανή περίοδος εμφάνισης των Χόμπος φαίνεται να είναι η εποχή μετά τον εμφύλιο, όταν οι αποστρατευμένοι βετεράνοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να γυρίσουν στον τόπο διαμονής τους και κάποιοι από αυτούς έψαχναν ταυτόχρονα και για δουλειά. Στον πόλεμο του, το δίκτυο των σιδηροδρόμων χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό για τη μεταφορά στρατιωτών, υλικών, όπλων και πυρομαχικών. Οι Χόμπος χρησιμοποίησαν τα τρένα ως το κύριο μέσο μετακίνησης παρακάμπτοντας τους κανονικούς σταθμούς επιβίβασης, δημιουργώντας με τα χρόνια ένα παραδίκτυο το οποίο ήταν απαραίτητο μιας και παραβατούσαν σκαρφαλώνοντας τα φορτηγά τρένα με τρόπο και σε περιοχές που δεν γινόταν αντιληπτή από τους σταθμάρχες, τους οδηγούς και τους ελεγκτές. Οι σταθμοί επιβίβασης των Χόμπος ήταν μακριά από τους οικισμούς, κοντά σε δάση, όπου συνήθως κατασκήνωναν και τα λέγαν «jungles», περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία, εκμεταλλευόμενοι τις ανηφοριές, τις διασταυρώσεις, τις δεξαμενές ανεφοδιασμού των ατμομηχανών με νερό και γενικότερα όλα εκείνα τα σημεία όπου τα τρένα επιβράδυναν και θα μπορούσε κάποιος να πηδήξει σε κάποιο βαγόνι με ασφάλεια. Πολύ βέβαια, σκαρφάλωναν στο τρένο τη στιγμή της αναχώρησης με μεγάλο ρίσκο να συλληφθούν ή ακόμα και να σκοτωθούν κατά την προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τους σταθμάρχες. honey. I'll see that you don't walk. I haven't got a nickel, not a penny can I show. Get off, get off, you railroad bum. He slammed the boxcar door. Texas, a state I dearly love. The wide open space is all around me, the moon and stars up above. Nobody seems to want me or lend me a helping hand. I'm on my way from Frisco. I'm going back to Dixieland my pocketbook is empty and my heart is full of pain. I'm a thousand miles away from home just waiting Στα χρόνια που ακολούθησαν τη λήξη του εμφυλίου, ο αριθμός των άστεγων περιπλανόμενων εργατών αυξήθηκε και υπολογίζεται ότι στο τέλος του 19ου αιώνα στη Βόρεια Αμερική, περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν ως αλίτες και άστεγοι, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν χόμπος. Η βασική διαφορά των χόμπος από τους άλλους άστεγους που κατέκλυζαν τις πόλεις κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, τους λεγόμενους τραμπς ήταν ότι αναζητούσαν εργασία και μετακινιόταν από πόλη σε πόλη και από πολιτεία σε πολιτεία για το σκοπό αυτό. Ο Dr. Ben Reitman ή αλλιώς The Hobo Doctor επιτυχώς περιγράφει την διαφοροποίηση των περιπλανόμενων εργατών από τους υπόλοιπους αλίτες των σιδηροδρόμων και των πόλεων. Ο Χόμπο δουλεύει και περιπλανιέται. Ο Τραμπ ονειρεύεται και περιπλανιέται. Και ο Μπαμ πίνει και περιπλανιέται. Ο Έντι Κότον στο βιβλίο του «Hobo», A Young Man's Thoughts on Trains and Tramping in America, θεωρεί ότι ποτέ δεν υπήρχε σαφής διαχωρισμός των παραπάνω ενιών που περιέγραφαν τους περιπλανόμενους εργάτες, αλίτες και τους αλκοολικούς, απλά γιατί υπήρχε εναλλαγή στο ρόλο και στη μορφή του άστεγου από εργαζόμενου που έπεφτε στον αλκοολισμό έως τον αλήτη που τον αποσχολούσαν σε διάφορες εργασίες ευκαιριακά. Η μόνη κοινή παράμετρος μεταξύ των αστέγων ήταν η παράνομη μετακίνηση τους με τρένα, κάτι το οποίο ήταν το χαρακτηριστικό στοιχείο της λεγόμενης «hobo life» όποια τοποθέτηση και θεώρηση και να είναι η σωστή, το ότι υπήρξε έντονο το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης στην Αμερική στο τέλος του 19ου και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, είναι ένα ιστορικό γεγονός συνειφασμένο απόλυτα με τρεις σημαντικές αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η λήξη του εμφυλίου και η υψηλή ανεργία ήταν ο πρώτος και ο βασικός παράγοντος εμφάνισης των χόμπο ως εποχιακού εργαζομένου στις καλλιέργειες, τα ορυχεία, την υλοτομία και γενικά στις δυσκολότερες και πιο ανθυγιεινές εργασίες. Ακολούθησε η σταδιακή εκβιομηχάνηση της χώρας με ανάλογη μείωση των θέσεων εργασίας. Το 1920 η βιομηχανική παραγωγή είχε πλέον κυριαρχήσει οι άνεργοι αυξάνονταν, πολλοί έμεναν άστεγοι, με αποτέλεσμα κάτοικοι των πόλεων να μετακινούνται συνεχώς από άκρη σε άκρη στην Αμερικάνικη επικράτεια. Δέκα χρόνια σχεδόν μετά, το οικονομικό κράχ του 1929 οδηγεί και ανήλικους να αναζητήσουν την τύχη τους μακριά από τον τόπο καταγωγή τους. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting around to die. All one time, friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just a waiting around to die. Came age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just a waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man, and brother, did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And it's two long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison. I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. Oh, his name's Codeine. He's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around and die. Στην ιστορία του Αμερικάνικου περιθωρίου, οι χόμπος κατέχουν εξέχουσα θέση. Η μορφή και ο τρόπος ζωής τους αποτέλεσε από πολύ νωρίς βασικό στοιχείο της παράδοσης της Αμερικής, με τρόπο που άλλοτε ήταν ο κακός και άσχημος αλήτης που στήχιωνε τα όνειρα των μικρών παιδιών, πολλές αστείες ιστορίες κατασκευάζονταν σε βάρος τους, τραγούδια γράφονταν περιγράφοντας τη σκληρή αλλά ανέμελη ζωή τους, όπως του Woody Guthrie, Τσίσκο Χάουστον, Τζίμι Ρότζερς, Μπομπ Ντίλαν και άλλοι. Λογοτέχνες τους αφιέρωσαν ολόκληρα βιβλία και μερικοί έζησαν για χρόνια με παρόμοιο τρόπο, συλλέγοντας εμπειρίες και υλικό από την ζωή στο δρόμο και τη συναναστροφή μαζί τους, όπως ο Τζακ Λόντον, ο Τζακ Κέρουακ και άλλοι. Γελοιογράφοι επίσης τους αποτύπωσαν ως καρικο... καρικατούρες στις εφημερίδες της εποχής, φωτογράφοι συνέλαβαν στιγμές της θρυλικής Life και φυσικά οι κινηματογραφιστές από την εποχή του Charlie Chaplin μέχρι τις μέρες μας αποτύπωσαν σε ταινίες και ντοκιμαντέρ τις ρίζες, τα γεγονότα και τον ρομαντισμό του φαινομένου. Από το 1900 και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου στην πόλη Μπρίτ της Αϊόβα συγκεντρώνονται άνθρωποι από όλες τις πολιτείες και τιμούν την ιστορία και τις μνήμες των Χόμπος τις πρώτες δεκαετίες αποτελούσε το σημείο της ετήσιας συνάντησης ατόμων που χαρακτηρίζονταν χόμπος, ορισμός που δόθηκε όπως ήδη αναφέρθηκε με βάση το κύριο χαρακτηριστικό διαβίωσης που ήταν το ταξίδι προς αναζήτηση εργασίας. Οι χόμπος, το τετραήμερο της συνάντησης, αντάλλασαν εμπειρίες καθισμένοι γύρω από μεγάλες φωτιές, μαγείρευαν και διπνούσαν μαζί, βοηθούσαν και φρόντιζαν τους αδύναμους και ασθενείς, τραγουδούσαν τις εμπειρίες τους, επισκέπτονταν το δικό τους νεκροταφείο όπου τιμούσαν τους νεκρούς τους, αποφάσιζαν για το βασιλιά και τη βασίλισσα Χόμπο, για τη χρονιά που ακολουθεί μέχρι την επόμενη σύνοδο και στο τέλος παρέλαβναν όλοι μαζί. I will not obey. Give us your sons and give us your daughters. No one is safe or immune from the slaughter. How indifference makes them rage. What can one say? I will not obey. National Guard or freedom fighters, all houses belong to cigarette lighters. But who hides in the smoke? What can one say? I will not obey. Better perhaps to perish outside of the bunkers where our generals hide. I turn away and spit. What can one say? I will not obey. Give us the minds of your children to learn the substance of books we have not yet burned. But can they read the sky for rain? What can one say? I will not obey. Soon all tyrants will feel our impatience we choose to create our own combinations. I was always willing to agree. What can one say? I will not obey. The essence of contract is agreement, not coercion or obedience, and agreement is sacred. What can one say? I will not obey. There are so few wars of people's liberation, for the people have so seldom risen only the armed faction. Listen, the armed faction lies. They recreate the state through their action. When the people rise, it is not they, but the state which dies. I sing this song for the prisoners' release, most of all now for the new state police. You see, the guns have changed hands. Again, what can one say? I will not obey. I will not obey. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κοινό άλλωστε σε όλες τις περιθωριακές ομάδες είναι η ιδιωματική γλώσσα, λεγόμενη slang, που χρησιμοποιούσαν μεταξύ τους. Υπάρχουν περισσότερα από 250 καταγεγραμμένα λήματα και φράσεις που περιγράφουν τη ζωή των ανθρώπων που σχετίζονται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο με τους σταθμούς και το δίκτυο των τρένων. Μερικά παραδείγματα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Accommodation Τοπικό φορτηγό τρένου Alligator bed Τηγανιτό ή βρασμένο σηκώτη, πολύ ακριβό για τους χόμπος. Αντζελίνα το αλιτάκι ή το παιδί του δρόμου που συντροφεύει τον χόμπο. Bindle stick Μαζεμένα υπάρχοντα μέσα σε ένα ρούχο και κρεμασμένα στον ώμο με ραβδί. Bone orchard Νεκροταφείο Bone polisher Ο άσχημος ο κακομύρης σκύλος. Μπουλ Φύλακας των σιδηροδρόμων Μπλίνκι Χαρακτηρισμός για τον τυφλό ή σχεδόν τυφλό χόμπο. Cover with the moon Ο ύπνος έξω τη νύχτα. and D. Hungry, dry, και Cold περιγράφουν την κατάσταση του ταλαιπωρημένου χόμπο. Cat House Πορνείο Drag Μακρύ και αργοκίνητο φορτηγό τρένο It Snowballs Κάποιος που παραμένει στο βορρά κατά τη διάρκεια του χειμώνα Elevated υπό την επίρρεια ουσιών ή αλκοόλ. Extra Gang Συνεργείο που εργάζεται στη σιδεροδρομική γραμμή. Eye Opener Ένα ποτό νωρίς το πρωί, συνήθως παρακαλώντας τον πρωινό σερβιτόρο σε κάποιο μπαρ. Flannel Mouth Προσβλητικός χαρακτηρισμός για τους Ιρλανδούς. Flicker Λιποθυμία Flip Η επιβίβαση σε κινούμενο τρένο Flop Ο ύπνος ή το μέρος για ύπνο Flop House Φτηνό κατάλημα ή οποιοδήποτε ξενοδοχείο για χόμπος Ghost Story Αληθοφανής ιστορία θα υποθεί σε νοικοκυρά σπιτιού όπου ο Χόμπο προσφε... προσφεύγει ζητιανεύοντας. Τζιν Μίλ Ορολογία για το παράνομο κουτούκι, το μπαρ. Go with the birds. Αυτός που μετακινείται νότια για την περίοδο του χειμώνα. Graveyard shift. Νυχτερινή εργασία συνήθως πριν το ξημέρωμα. Hot. Αυτός που καταζητείται από τον νόμο. Οι χόμπος αποφεύγουν να ταξιδεύουν μαζί του. Jungle. Σημείο κατασκήνωσης των χόμπος τους καλοκαιρινούς μήνες. Knowledge Bus. Επαρχιακό σχολείο που χρησιμοποιείται ως καταφύγιο για τον ύπνο. Λίμπι. Ο ανάπηρος. Little School αναμορφητήριο. Λούζ Αυτός που κλέβει τα παπούτσια του χόμπο παριστάνοντας τον φίλο. Main Drag Ο πολυσύχναστος δρόμος στην πόλη. Μολ Η γυναίκα που εμπλέκεται με τους χόμπος. Nickel Not Λογαριασμός των 5 δολαρίων On the Fly πηδώντας σε κινούμενο τρένο. Packing the mustard μεταφέροντας το πυλοφόρι. Padding the hoof πηγαίνοντας με τα πόδια. Punk παιδί του δρόμου. Punk ψωμί. Punk and gut ψωμί και λουκάνικα. Rattler το γρήγορο τρένο στις δυτικές. Red Ball Γρήγορο τρένο μεταφοράς φρούτων, ιδανικό για μακρινές διαδρομές. Σάλις Τα ξενοδοχεία του στρατού σωτηρίας. Seafood Ο ναύτης Sewer Hogs Ο σκαπανέας τάφρων, αυλακιών και υπνονόμων. Snowbirds άτομα που κάνουν χρήση ουσιών. Sweetboard η ανάμιξη του σκυροδρέματος χειρονακτικά. Τάλεουπότ ο πυροσβέστης στο τρένο. Timberwolf ο εργάτης στα δάση, ο ξυλοκόπος. Twist a Dream στρίβω το τσιγάρο wagon drums, οικογένειες που ταξιδεύουν σε κλειστά βαγόνια. Westbound train, η τελευταία διαδρομή του χόμπο με τρένο, ο ετοιμοθάνατος χόμπο. White Mule, παλιωμοδίτικο ουίσκι από καλαμπόκι. Wingate ο ανάπηρος χόμπο χωρίς χέρι ο Χόμπος, οι Χόμπος που ανήκουν στο IWW. Μπούλφ, γυραίος Χόμπο που εκμεταλλεύεται το παιδί του δρόμου. Επίσης η έκφραση, ο λύκος και το πρόβατο. Το ιδιωματικό λεξιλόγιο συμπλήρωνε ένα σύστημα κωδικοποιημένων συμβόλων και σχημάτων που εύκολα μπορούσε κάποιος να τα σχηματίσει με κλαδιά, μικρές πέτρες ή να τα χαράξει στην άμμο. Σκοπός του κώδικα ήταν η αλληλοβοήθεια μεταξύ των ομάδων που προπορεύονταν και αυτών που ακολουθούσαν. Υπάρχουν σύμβολα που υποδεικνύουν τον ασφαλή χώρο κατασκήνωσης, σημεία που το νερό είναι ακατάλληλο για κατανάλωση, πόλεις και χωριά που απαγορεύεται το αλκοόλ μέρη που κάποιο θα πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα το είδο του τρένου που περνά από τη συγκεκριμένη γραμμή που περιπολούν αστυνομικοί και φύλακε και άλλα πολλά. Συμβολισμό του φαινομένου παραμένει ο ίδιο μέχρι το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι άνθρωποι που ταξίδευαν παράνομα ήταν φτωχοί και άστεγοι που αδυνατούσαν να φανταστούν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Περισσότερο αστικό θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό φαίνεται να αλλάζει προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια χώρα που αναπτύσσονταν ραγδαία. Η ανεργία και το ποσοστό των αστέγων αρχίζουν να μειώνονται και σίγουρα η θρηλυκή Hobo Life δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή για τον άνεργο. Παράλληλα, άνθρωποι που γοητεύονται από το περιθώριο και την ελευθερία του ταξιδιού στην Αμερικανική Ήπεθρο, ακολουθούν τα χνάρια των Hobos προσπαθώντας να βιώσουν παρόμοιες εμπειρίες. Είναι η εποχή όπου ένα λογοτεχνικό περιθώριο βρίσκει το δρόμο του και ταυτόχρονα πραγματώνει το φαντασιακό του για έναν καλύτερο και πιο τίμιο και αγνό κόσμο και έναν πολιτισμό πιο πνευματικό με ιδεώδη και αρχές που είναι αντίθετες με τον κομφοριμισμό της εποχής. Συγκρίνοντας κάποια κείμενα τα οποία έχουν χρονική διαφορά περίπου 5 δεκαετιών, «Ο δρόμος» το 1907 του Τζακ Λόντον και η εξαφάνιση του Αμερικάνου χόμπο του 1960 του Τζακ Κέρουακ, βλέπουμε τις σημαντικές διαφορές, διαφορές στην οπτική των δύο μεγάλων συγγραφέων όσον αφορά τους χόμπος. Ο Λόντον περιγράφει τις εμπειρίες του όταν έφυγε από το σπίτι του όντας μόλις 15 ετών, αναζητώντας την περιπέτεια και περιπλανήθηκε ταξιδεύοντας σε διάφορες πολιτείες με τα τρένα παράνομα και τυχοδιοκτικά. Ίσως η μεγαλύτερη γοητεία της αλήτικης ζωής να είναι η απουσία της μονοτονίας στη χώρα των αστέγων, μια διαρκώς εναλλασσόμενη φαντασμαγορία όπου συμβαίνει το αδύνατο και το απρόσμενο, πηδάει από τους θάμνους σε κάθε στροφή του δρόμου. Ο αλήτης δεν ξέρει ποτέ τι θα του συμβεί την επόμενη στιγμή. Γι' αυτό ζει μονάχα στο παρόν έχει μάθει πόσο ανώφελο είναι να βλέπει τα πράγματα τελεολογικά και ξέρει να αφήνεται στα καπρίτσια της τύχης. Το βιβλίο, πέρα από τον αφηγηματικό χαρακτήρα και την εξιστόρηση των περιπετειών του συγγραφέα στο δρόμο, αποτελεί και ιδανικό εγχειρίδιο, παρουσιάζοντας με μεγάλη λεπτομέρεια μερικές φορές τον τρόπο που κάποιος ανεβαίνει σε ένα κινούμενο τρένο, πως ξεγελά και ξεφεύγει από τους ανθρώπους του νόμου και τους φύλακες των σταθμών ποιοι κίνδυνοι απειλούν τον άστεγο, καθώς και ιστορίες εξαπάτησης αγαθών οικοκυρών και καμιά φορά ολόκληρων οικογενειών για ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Καθαρή αφήγηση χωρίς ιδιαίτερα ρομαντικά στοιχεία και αιρεοποιήσεις, περιγραφή μια σκληρή εποχής όπου η επιβίωση ήταν η καθημερινή αγωνία του άστεγου αλήτη. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στη μαζική κινητοποίηση των αστέγων εργατών που έμεινε στη σύγχρονη Αμερικάνικη ιστορία γνωστή ως ο στρατός των Κέλι και Κόξεϊ. Ο Jacob Σίλερ Κόξεϊ, Αμερικάνος πολιτικός από την πόλη Μασίλων του Οχάιο, οργάνωσε μια μαζική πορεία αντίδρασης ενάντια στην ύφεση του 1894. Στην πορεία συμμετείχαν κυρίως άστιγοι εργάτες και αλήτες που είχαν ως στόχο να φτάσουν πεζοί στην Ουάσιγκτον και να ζητήσουν από το Κογκρέσο να διατεθούν χρήματα σε δημόσια έργα ώστε να μειωθεί η ανεργία. Ταυτόχρονα στο Σαν Φραντζίσκο, ο νεαρός τυπογράφος Charles Kelly οργανώνει τον ανάλογο δικό του στρατό με σκοπό να συναντήσει την ομάδα του Κόξε και να κινηθούν μαζί ενωμένοι. Στην ομάδα του Κέλλη συμμετείχε και ο Τζακ Λόντον ο οποίος περιγράφει στο μερολογιό του το ταξίδι του με τα τρένα μέχρι να συναντήσει το στρατό των επαναστατημένων ανέργων. Ο Λόντον το 1896 γίνεται μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και δεν έπαψε μέχρι το θάνατό του το 1916 να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των φτωχών και των αδικημένων. Χρόνια αργότερα, την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, το ιδιαίτερο δυναμικό εργατικό συνδικάτο IWW, Industrial Workers of the World, προσπάθησε χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα να φέρει τους χόμπος στο συνδικαλιστικό κίνημα. Οι hobos που εντάχθηκαν στο IWW επέδειξαν ακραία συνδικαλιστική δράση, μεταφέροντας τον αγώνα τους στους δρόμους βοηκοντάροντας τους εργοδότες τους, απεργώντας εναντίον τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση των αφεντικών και της πολιτείας και την βίαιη καταστολή του κινήματος. Για τον Κέρουακ, ο συμπαθητικός αλήτης των τρένων είναι μορφή πνευματική, μορφή που ταξιδεύει προς την ιδεαλιστική πορεία, προς την ελευθερία, τους λόφους της Άγιας Σιωπής και της Αγίας Ιδιωτικότητας ο Τόντ Ντεπαστίνο, συγγραφέας του βιβλίου Citizen Hobo, How a Century of Homelessness Saved America, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για την σχέση των Beat με την λεγόμενη Hobohemia, αναφέρει «Όταν η μεσαία τάξη έπαψε να απειλείται από τον φόβο της πτώσης, στην φτώχεια και την εξαθλίωση, ο ρομαντισμός της ζωής στον δρόμο άρχιζε να γοητεύει όλο και περισσότερους για άλλη μια φορά μέσα από ιστορίες όπως το On The Road του Jack Kerouac. Η γενιά των Beat συνέβαλε με τον τρόπο της ώστε οι χόμπος να αποκτήσουν θρηλυκή διάσταση στη συνείδηση των νέων της εποχής. Ένας σκονισμένος ταλαιπωρημένος αλήτης, κρυμμένος σε ένα βαγόνι, ήταν πιο δυνατό σύμβολο και εικόνα από αυτό που εξέφραζαν οι συντηρητικοί και καθώς πρέπει οικογενειάρχες της δεκαετίας του 1950. sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor and I ain't got no home in this world anymore. as I look around, it's mighty plain to see this world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore. Οι μεγάλοι αυτοί λεγοτέχνες περιέγραψαν ο καθένας από τη δική του σκοπιά, ανάλογα την εποχή, τις συνθήκες και τα βιώματά τους, ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε ως ανάγκη επιβίωσης και κατέληξε να γίνει παραδοσιακό πρότυπο και σύμβολο ενός ιδιαίτερου και πολύ χαρακτηριστικού αντιεξουσιασμού. Παρ' όλα αυτά, η εποχή των χόμπος φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν και αυτό γιατί κανείς δεν δείχνει να τους χρειάζεται πια. Πού βρίσκονται λοιπόν οι τελευταίοι παραβάτες των σιδηροδρόμων, αυτοί που μοιάζουν ακατανόητοι στα μάτια των πολλών με τα χτένιστα μαλλιά, τα μακριά γένια και παράξινα ονόματα όπως Frog, Hobo Spike, Minnesota Jim, Hobo Mike, Wrong Way. Μπορούν ακόμα να σκαρφαλώσουν στα άδεια βαγόνια, να υπομείνουν τις κρύες νύχτες του βορρά και τα αποπνικτικά μεσημέρια στο νότο Ποιο είναι άραγε το τελευταίο τρένο για τον καθέναν από αυτούς και ποιοι είναι οι χόμπος τελικά. Είναι οι στρατιώτες και τα θύματα όλων των πολέμων στη γη. Είναι οι φτωχοί που ψάχνουν για δικαίωση και οι άνεργοι που ζητούν δουλειά. Ή μήπω είναι οι έφηβοι των πόλεων που τους πνίγει οργανωμένη και ασφαλής καθημερινότητα. Ίσως ο καθένας από εμάς βαθιά μέσα του ακούει το δικό του βαγόνι να τον καλεί να βρει τα αδέλφια του, εκείνους που ξεκίνησαν νωρίτερα και άφησαν πίσω τους τα σημάδια τους. Όμως ο χρόνος πιέζει τα χνάρια του στην άμμο, χάνονται και μαζί τους μια εποχή που δεν μπορεί να αναπαραχθεί μόνο με ένα σακίδιο στον νόμο και να ραβδί στο χέρι. Ζούμε σε καιρούς που τα πάντα γίνονται γρήγορα και πιθανόν εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν ποια αξία και ποια ουσία παράγεται γρήγορα και εύκολα. Πώς δημιουργούνται οι παραδόσεις, οι μύθοι και οι θρύλοι. Όχι πάντως με την πλεονεξία και τη ματαιοδοξία του ανθρώπου που θεωρεί πως τα πάντα είναι αναλώσιμα, πως μπορεί να βιώσει εμπειρίες μόνο και μόνο επειδή κατέχει το χρηματικό αντίτιμο. Οι χόμπος δεν έγιναν σύμβολα ελευθερίας και επαναστατικότητας τυχαία έπρεπε να περάσει ένας αιώνας παρουσίας τους στην, Αμερική, στην αμερικανική πραγματικότητα και όταν όλα έδειχναν ότι τα πράγματα πήγαιναν προς το καλύτερο, οι νέοι ξέσπασαν και πήραν τους δρόμους. Από τότε έχουν περάσει περισσότερα από 50 χρόνια και κάποιοι εξακολουθούν ακόμα να θυσιάζουν τις ανέσεις τους για να αναζητήσουν την περιπέτεια και να μάθουν καλύτερα τον ίδιο τους τον εαυτό, δημιουργώντας έτσι μια νέα μορφή ταξιδιώτη που όταν σουρπώνει δίπλα στις έρημες γραμμές των τρένων μας θυμίζει όλο και περισσότερο τον παλιό καλό αγαθό χόμπο. coming. and go to heaven, you'll find no policeman there. So go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming Τα μια παλιά μαξοστοιχεία και τα μυστήρια της χόμπο ζωής και ταξίδεψα σε όλη τη χώρα. Λύθηκαν για μένα γρήγορα όλα. τι Bone τα μυστήρια της χόμπο ζωής. δεξαμενή ένα τρένο περιμένω, χίλια μίλια μακριά από το σπίτι. Απλά ένας τύπος στη βροχή. Ένα ποίημα χόμπο. αναρωτιέσαι γιατί είμαι χόμπο και κοιμάμαι στα χαντάκια όπου βρω. Δεν είναι γιατί είμαι τεμπέλης, απλά δεν θέλω πλούσιος να ζω. Θα μπορούσα αν ήθελα να είμαι τραπεζίτης τώρα, αλλά η σκέψη ενός σιδερένιου κλουβιού τα λέει όλα. Θα μπορούσα να είμαι ένας μεσίτης τώρα, χωρίς την παραμικρή δικαιολογία. Αλλά δες το 1929 και πες μου ποια θα είχε αξία. Παραδοσιακός χόμπος στίχος. κάθομαι. Πίνω. Περιμένω. Σκέφτομαι. Ελπίζω σε ένα τρένο. ποίημα γράφτηκε από κάποιον άγνωστο ταξιδιώτη. Το άφησε γραμμένο πάνω στη δεξαμενή, στη σιδηροδρομική διασταύρωση του Black Boot. Κάθομαι. Πίνω. Περιμένω. Σκέφτομαι. Ελπίζω σε ένα τρένο. ο ήλιο έγερνε και η φωτιά της ζούγκλα έκαιγε, φάνηκε στο δρόμο ένας διαβάτης και είπε: Παιδιά, δεν επιστρέφω. Τραβάω για μια χώρα που είναι μακριά, δίπλα στα κρυστάλλινα νερά. Έλατε λοιπόν μαζί μου. Θα πάμε να δούμε το μεγάλο βουνό από ζάχαρη και βράχο. Το μεγάλο βουνό από ζάχαρη και βράχο. Ένα γνωστό παλιό χόμπο ποίημα. light, where the handouts grow on bushes and you sleep out every night, where the boxcars all are empty and the sun shines every day. On the birds and the bees and the cigarette trees, the lemonade springs where the bluebird sings in the bleak rock candy mountains in the big rock candy mountains. All the cops have wooden legs, and the bulldogs all have rubber teeth, and the hens lay soft boiled eggs. The farmer's trees are full of fruit, and the barns are full of hay. Oh, I'm bound to go where there ain't no snow, where the rain don't fall, the wind don't blow, in the big rock candy mountains in the big rock candy mountains. You never change your socks, and the little streams of alcohol come a trickling down the rocks. The brakemen have to tip their hats, and the railroad bulls are blind. There's a lake of stew and a whiskey too. You can paddle all around 'em in a big canoe in the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, the jails are made of tin. And you can walk right out again as soon as you are in. There ain't no short handled shovels, no axes, saws, or picks. I'm a going to stay where you sleep all day, where they hung the Turk that invented work in the Big Rock Candy Mountains. I'll see you all this coming fall in the Big Rock Candy Mountains. I'll see Στεκόμουν στη γωνία, σχεδόν χωρίς το κεφάλι μου. Δεν μπορούσα να βγάλω αρκετά χρήματα, ούτε για ένα καρβέλι ψωμί. Σκληρό χτύπημα μα έχει βρει και τα ποντίκια κοιμούνται στο καπέλο μου. Blind Lemon Jefferson. Tin Cup Blues 1929. I was down and I cried, my soul won't come at night. And it's tough to see a man go to the and almost die. I've been on the corner I'm gonna call it tough. I said daytime is so hard, I'm gonna call it tough. I can't earn money to buy no bed, and you know I can't buy my snuff. I gather house meat, and she earns a dollar a week. I said my gather house meat, and she earns a dollar a week. And I'm so hungry on pity, I can hardly speak. I gather around me, people. Let me tell you true facts. As I get around me, people, let me tell you true facts. That tough love is stuck me, and it wrapped is sleeping in my head. έμεινα στο St. Louis στη γραμμή του Kansas City και ρούφηξα όλα τα χρήματα που δανειζόμουν κάθε φορά. Και έχασα στο ντέρμπι και τώρα η νύχτα είναι μαύρη σαν κοράκι. Ήταν ένα τρένο που με πήρε μακριά από εδώ. Αλλά το τρένο δεν μπορεί να με φέρει πίσω στο σπίτι αυτό που έκανε τα όνειρά μου να βουλιάξουν στεκόταν στο σταθμό με ένα καμπαναριό γεμάτο χελιδόνια που δεν θα μπορούσαν ποτέ να χτυπήσουν την καμπάνα και ταξίδεψα δέκα χιλιάδες μίλια μακριά και δεν έχω ούτε ένα πράγμα για να δείξω. Ταξίδεψα δεκαχιλιάδες μίλια μακριά και δεν έχω ούτε ένα πράγμα για να δείξω. Ήταν λοιπόν ένα τρένο που με πήρε μακριά από εδώ αλλά το τρένο δεν μπορεί να με φέρει πίσω στο σπίτι. Θυμάμαι όταν έφυγα χωρίς να μπω στον κόπο να πακετάρω. Ξέρεις, τα μάζεψα και έφυγα, ξέρεις. Μόνο με τα ρούχα που είχα στην πλάτη μου. Τώρα λυπάμαι τόσο για ό,τι έκανα. και είμαι εδώ έξω, μόνος μου. Ήταν λοιπόν ένα τρένο που με πήρε μακριά από εδώ, αλλά το τρένο δεν μπορεί να με φέρει πίσω στο σπίτι. Tom Waits Train Song I broke down in East St. Louis, the Kansas City line. Drunk up all of my money that I borrow every time. And I fell down at the derby. The night's as black as a crow. It was a dream that took me away from here. But a train can bring me home. What made my dream so hollow? Standing at the depot, a steeple full of swallows that could never ring the bell. And I've come 10,000 miles away. Not one thing to show. It was a train that took me away from here. But a train can bring me. η εξαιρετική περίπτωση του Christopher Johnson McCandless. Ο Μπατς Κίλιαν κάτοικος της περιοχής του Fairbanks στην Αλάσκα, κυνηγώντα τις αρχές του φθινοπόρου του 1992, βρήκε τυλιγμένο σε υπνόσακο το πτώμα νεαρού άνδρα μέσα σε παλιό εγκατελειμμένο λεωφορείο που χρησιμεύε στους ντόπιου ως κυνηγητικό καταφύγιο. Δύο χρόνια πριν, ένας νεαρός απόφυτος του Πανεπιστημίου Emory στην Ατλάντα της πολιτείας Georgia έστελνε τις οικονομίες του σε διεθνή οργανισμό για την καταπολέμηση της πείνας. Οι επόμενες μέρες θα αποτελούσαν την αρχή της Οδύσσειας και της εσωτερικής αναζήτησης του νεαρού Κρίστοφερ, της περιπλάνησης του στις πολιτείες της Αμερικής, το περιπετειώδες ταξίδι του Μεκανό στο ποταμό Κολοράντο, φτάνοντας στο Μεξικό, την επιστροφή του με τρένο και τέλος την τραγική του κατάληξη από ασιτία στο καταφύγιό του στην Αλάσκα. Γονός πλούσιας αστικής αλλά προβληματικής οικογένειας από την Βιρτζίνια, άριστος μαθητής και άνθρωπος χαμηλού προφίλ, πολύ νωρίς στην εφηβεία, είχε επιλέξει ένα άλλο μοντέλο για τη ζωή του με βαθιά οικολογική και ουμανιστική προσέγγιση και σκέψη – οι ηρωές του αναδύονται από τα βιβλία όπως «Το κάλεσμα της άγριας φύσης» του Τζακ Λόντον, «Η ζωή στο δάσος» του Henry David Thoreau, τα έργα του Τολστόη και άλλων κλασικών. Χρησιμοποιώντας το ψευδόνυμο Alexander Σούπερ Τραμπ», το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο The Autobiography of a Super Trump του William Davis, διέσχισε τη χώρα πεζός με αυτοκίνητα και φορτηγά κανοντας οτο auto-stop και βέβαια με τρένα ως hobo. Εργάστηκε σε εστιατόρια και καλλιέργειες. Περιπλανήθηκε για δύο χρόνια. Γνώρισε παράξενους και συμπαθητικούς ανθρώπους. Άφησε τα σημάδια του υπογράφοντας με το ψευδόνυμό του και τον Απρίλιο του 1992 έφτασε στην Αλάσκα ώστε να απομονωθεί και να νικήσει τον πολιτισμένο του εαυτό, να νιώσει να αναδύεται από το ασυνείδητο η μνήμη του πρωτόγονου, του πιο αγνού μέρους της ύπαρξης, να ξυπνήσουν μέσα του οι μνήμες εκείνες της άλλης παλιάς αρμονικής συμβίωσης του ανθρώπου με τη φύση και να μπορέσει και αυτός να ακούσει το κάλεσμα. χρησιμοποίησε το μαγικό λεωφορείο όπως το είχε ονομάσει για καταφύγιο με σκοπό να ζήσει για ένα μεγάλο διάστημα από τη γη μακριά από τον πολιτισμό και τους ανθρώπους. Επηρεασμένος από το λογοτεχνικό ρεύμα των υπερβατιστών στη Νέα Αγγλία του 19ο αιώνα, Έμερσον και Θωρό, προσπάθησε να εξερευνήσει την δυνατότητα συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση. Προφανώς δεν είχε κατάλληλη εμπειρία και υπερίσχυσε η αγνή ματιά και ο ιδεαλισμός του για τα πράγματα με αποτέλεσμα να παγιδευτεί και να πεθάνει κυριολεκτικά από πείνα μόνος και αβοήθητος. Η ιστορία του έγινε γνωστή μέσα από το άρθρο του δημοσιογράφου John Krakauer για το περιοδικό Outside τον Ιανουάριο του 1993. Από τότε το μαγικό λεωφορείο αποτελεί σημείο προσκυνήματος και χώρο ιερό για τους απανταχού περιπλανόμενους πεζοπόρους, τους εξτρεμιστές των δρόμων και αυτών που αισθάνονται αισθητιστές ταξιδιώτες. αισθητικό ταξίδι όπου το σπίτι είναι ο δρόμος. Κρακάουερ, μετά το άρθρο στο περιοδικό, ερεύνησε περισσότερο και με την βοήθεια της αδελφής του Κρίστοφερ, Καρίν, κυκλοφόρησε σε βιβλίο την ιστορία, η οποία μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2007 με τον τίτλο Into the Wild. way to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought, they think of me and my satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know. Train Riders of America. Στην πολιτεία της Μοντάνα, τις αρχές της δεκαετίας του 1980, εμφανίστηκε μια ολιγομελής ομάδα από φτωχούς άστεγους, κυρίως βετεράνους του Βιετνάμ, που οργανώθηκαν για να δείξουν την αντίδρασή τους απέναντι στην διακυβέρνηση Ρίγκαν. Αρχικά η ομάδα ονομάστηκε FTRA από τα αρχικά των λέξεων Fuck the Reagan Administration. Σύντομα όμως, λόγω της τακτικής τους να ταξιδεύουν λαθρέα με τα φορτηγά τρένα, ονομάστηκαν Freight Train Readers Riders of America η αρχική πιθανόν 12 μελής ομάδα, σήμερα 3 και πλέον δεκαετίες από τότε, αριθμεί σύμφωνα με το FBI πάνω από 1000 μέλη και έχει μετατραπεί από ομάδα αντίδρασης σε εγκληματική συμμορία. Το να ταξιδεύει κανείς στις Ηνωμένε Πολιτείε με τα τρένα με τον παραδοσιακό χόμπο τρόπο είναι κάτι που τις τελευταίες τρεις δεκαετίες αποτελεί πρακτική αναβίωσης του θρύλου των χόμπος απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την, την ξενιασιά και την περιπέτεια ενός τέτοιου ταξιδιού. Υπάρχουν κάποιες ομάδες, όπως οι train hoppers, που ως σκοπό έχουν την εμπειρία και δεν είναι άστεγοι ούτε φτωχοί και διαφοροποιούνται από τα μέλη των FTRA, των οποίων η δράση απασχολεί την Ομοσπονδιακή Αστυνομία. Οι FTRA, αν και από πολλούς θεωρούνται αστικός θρύλος, φαντάσματα των σιδηροδρόμων ή πιθανόν άτυποι και χωρίς οργανωτικούς δεσμούς ομάδα, θεωρούνται υπεύθυνοι για διαρρήξεις, ληστείες, άσκηση βίας, βανδαλισμούς και φόνους. Ο πιο γνωστός FTRA, κατηγορούμενος για δολοφονίες, είναι ο Ρόμπερτ Σιλβέρια, ο επωνομαζόμενος και The Boxer Murder. Boxcar Murderer ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 14 συνταξιδιώτες του, δρώντας ως Συριακός δολοφόνος από το 1981 μέχρι το Μάρτιο του 1996, οπότε και συνελήφθη. Το πρόβλημα της βίας και των δολοφονιών από μέλη των FTRA προβληματίζει τις αστυνομικές αρχές, μιας και τους καταλογίζουν εκατοντάδες φόνους που κυρίως συνέβησαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο, οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Ο Mike Brody, γνωστός και ως The Polaroid Kid, στην ηλικία των 17 ετών, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφική μηχανή Polaroid, ταξίδεψε και φωτογράφησε την καθημερινότητα των FTRA, έζησε μαζί τους για περίπου δύο χρόνια, διανύοντας 50.000 χιλιόμετρα με τα τρένα σε 46 πολιτείες. Μέσα από το μεγάλο σε όγκο φωτογραφικό υλικό, μπορεί κάποιος να διακρίνει πράγματα για τους FTRA που δεν θα έβρισκε στα αστυνομικά αρχεία. Το ντύσιμο, η σημειολογία των συμβόλων και των γραφίτι δείχνουν σαφώς ότι υπάρχει κώδικας στην αντίληψη και τη συμπεριφορά τους, λειτουργώντας ως μέλη ομάδας αν όχι συμμορίας. Είναι νεαροί, άστεγοι, ταλαιπωρημένοι, αλλά ταυτόχρονα όμορφοι, ανέμελοι και αδιάφοροι για τον υπόλοιπο κόσμο γύρω τους. Ο Μπρόντι έχει εκθέσει και βαρευτεί αρκετές φορές για τις φωτογραφίες του και συνεχίζει να αποτυπώνει στο φιλμ το περιθώριο των πόλεων και των σιδηροδρόμων. Κάποια στατιστικά στοιχεία για τους αστέγους και τους φτωχούς στις Ηνωμένες Αμερικής για το έτος 2013. 1.750.000 είναι ο αριθμός των αστέγων στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το 28% των αστέγων δεν τρέφονται καθημερινά. Το 66% έχουν προβλήματα με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και νοσούν ψυχικά. Το 40% διαβιούν μόνοι. Το 30% βρίσκονται σε κατάσταση περισσότερο από δύο χρόνια το 40% είναι βετεράνοι πολέμων. Το 25% των αστέγων εργάζονται. 31 εκατομμύρια είναι ο αριθμός των Αμερικανών που πεινούν ή βρίσκονται στα όρια της πείνας. Το 20% το ποσοστό είναι το ποσοστό των παιδιών στο σύνολο των ατόμων που τρέφονται στα δημόσια συσίτια και η ιστορία μάλλον συνεχίζεται. One, two, three! Johnny Hobo and the Fried Trains. As he lights an American spirit, he asks how I can smoke such shit. I say there's nothing like chain smoking GPC cigarettes. Cause any smokes will kill ya, but these will make you feel like it. I sit back down on the parking lot curb and remember back to February, the trip to Hartford, when five minutes ago he was passed out on the staircase, trying to walk to his apartment, but not making it all the way. And now he's driving us 100 miles an hour down the interstate. Another beer in his hand, swearing we won't be late. That was before everyone moved to New Mexico. They all left a couple of months ago until the day, my friend, when I sleep on the floor of your van again. I'll be face and a smile after hitching too many miles. revolutionaries. But we are the revolution. And sometimes I think that the whole movement is just me and you. And that maybe we'd all be better off if that were true. Cause then at least we know where we stand. And we can tell our comrades apart from the man. But if the world isn't that simple, maybe this town is at least. And if I'm not marching with them to war, I'm sure not marching with you for peace. Class traitor, what fucking ever? I'm just another middle class kid too. But if I'm not good at changing, I'm good at self-loathing. So all class hate myself with you. They are only occupation be not having a job. They the only cocktails that we make be Molotov. May that day be now. And for as many days after that as we know how. It starts in this parking lot. And in my dreams, I am dirty, broke, beautiful, and free. My hands clutching a fist, and my face in a smile. After hitching too many miles. Μπήκαμε στο λιμάνι. Όλες οι καμπάνες της εκκλησίας χτυπούσαν. Ο κεντρικός δρόμος στην ακτή με το μισοφέγγαρο. Με τα ξένιες κουρτίνες που ηρίδιζαν κρέμονταν από τα παράθυρα. Η στούκο διακόσμηση έλαμπε στις όψεις των σπιτιών. Τριαντάφυλλο, φιστίκι, ροδάκινο και μια πομπή έψελνε. Ακολουθώντας έναν ιερέα με λευκά αμφία, που κουβαλούσε έναν στυλβωμένο Χριστό. Όταν πάτησα στην ακτή, μια κοπέλα αναδύθηκε από το πλήθος. Ξυπόλυτη με δέρμα χρυσοπράσινο της ελιάς και σκαρφαλώσαμε σε πλαγιές με βράχια. Μέχρι που έπεσε το σούρουπο και κοντά στο φεγγάρι, στο στόμα μιας σπηλιάς, κάναμε έρωτα. Καθώς η θάλασσα, η θάλασσα έσπαζε άγρια κάτω από το βράχο. Harold Norse, το νησί του Τζίγκλιο. Música θα γινόμασταν με άδειους τείχους. Τι θα γινόμασταν με άδειους τείχους. Θα κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον καθώς θα τρώγαμε μακαρόνια. Τι θα γινόμασταν με άδειους τείχους. Θα κοιτούσαμε μέσα τους το σαράκι των ξύλων και τα κόκκινα τούβλα. Και έξω από το παράθυρο, ο Δημήτρης, η Κατερίνα, το βαθύ σκοτάδι των αστεριών μας θα τσουγκράνιζαν στον αέρα το σύννεφο της βροχής. Τι θα γινόμασταν με άδειους τείχους. Θα ρίχναμε πάνω τους σούπερ 8 φιλμάκια με τα καλύτερά μας χρόνια. Τον Αριστοτέλη στις Κάνες. Την δολοφονία του JF Kennedy. Τις πόρνες του ταξιτζή. Ξανά και ξανά. Τι θα γινόμασταν με άδειους τείχους. Τα απομεινάρια μας θα φορούσαν λευκούς μανδύες, αλυσίδες, κρίκι και λουκέτα. Στο ταβάνι βροχή, στο παράθυρα χιόνι και αέρας. Καμία κόλαση δεν έχουμε δει ακόμα σαν κι αυτή. Και έπειτα θα παίρναμε τα παιδικά πινέλα μας για να ζωγραφίσουμε, να φτιάξουμε κάστρα, γυναίκες, παράθυρα, ήλιους και θάλασσες τα καριδότσουφλα της ύπαρξής μας να παλεύουν μέσα σε καταιγίδα. Και έπειτα θα φτιάχναμε σφυριά και θα τα ξεκολούσαμε από εκεί, να σπάσουμε τον τοίχο της ψυχής μας με τα ίδια του τα όπλα. Η φωνή στο κεφάλι μας άρνηση της μοναξιάς και τα λευκά κελιά θα χάνονταν στην Άβυσσο. Οι νοσοκόμες αεροσυνοδοί, η τύχη παράθυρα αεροπλάνου και ο θάνατος ακόμα πιο μακριά. Εσύ για φαντάσου ένα σύννεφο να κατεβαίνει χαμηλά για να μπορέσω να το πιάσω. Φαντάσου τους ανθρώπους στα αερόπλια και όλα τα σύννεφα που αγγίζω να βρίσκονται κατά τα πόδια τους. Στις ταξιδιωτικές βαλίτσες, στο σύστημα τροχοπέδησης. Φαντάσου τον γλάρο Ιωνάθαν να αλλάζει υπόσταση ύπαρξης και με ένα σουσαμένιο κουλούρι στο χέρι να στέκεται έξω από το ρεξ στην Πανεπιστημίου και όλους εκείνους που χάνονται με τα αεροπλάνα στην έρημο να είχαν γράψει στο δεξί του θερό. «Death or Glory». Φαντάσου τις βόλτες στη θάλασσα και το λεωφορείο να έρχεται αργοπορημένο χωρίς να νοιάζεσαι. Φαντάσου ένα βάζο γεμάτο χρυσάνθεμα στο ένα από τα δυο σου παράθυρα και στο άλλο να στέκεσαι και να με κοιτάς πριν ανέβω και Τουλτσινέα Παρθένα να χάνεται σε ένα τοπίο με ανεμόμυλους. Στο συνικό τείχος, ποδήλατα και φωτογραφικές κάμερες. Μια κατσαρίδα γραφομηχανή. Τον Dean Μόριαρτη πάνω στη χρυσή πύλη να καπνίζει και να γελά. Φαντάσου να έρθω μια μέρα με γεμάτες στις τσέπες όμορφα λουλούδια. Και εσύ να στέκεσαι στο κατόφλι για να με υποδεχτείς με την καλή σου αγκαλιά. παλιά μου τα παπούτσια γράφω όλες τις ανίατες ασθένειες. Όλα τα αριθμημένα μισθοφορικά στρατιωτάκια. Τους μπάτσους, τους πολιτικούς, τις θεογκόμενες, τους Κινέζους και γενικά τους ανθρώπους, το Λονδίνο, την Ανταρκτική, το μποτιλιάρισμα, την ανορεξία, τον αλκοολισμό και γενικά την εξάρτηση από γυναίκα, σκύλο, οικογένεια, Θεό, χρήμα, τηλέφωνο και γενικά από τα είδη πρώτης ανάγκης. Στα παλιότερα των υποδημάτων μου η μοναξιά, το βαθύ σκοτάδι, η ανία και τώρα πια, υπό αυτές τις συνθήκες, στο πύρτο εξώτερο η ψυχή μου και τα 70 κιλά της ύλη μου στα βάθη του ταϊγέτου. στα μισά του δρόμου της αληθινής ζωής μας περιέβαλε μια ζωφερή μελαχολία που με τόσο σαρκαστικά και θλιμμένα λόγια εκφράστηκε στο καφενείο της χαμένης νιώτης. Τη συνταγή της ανατροπής του κόσμου δεν την αναζητήσαμε στα βιβλία – αλλά αλυτεύοντας. Ήταν μια περιπλάνηση που κρατούσε μέρες ολόκληρες, όπου καμιά δεν έμοιαζε με την προηγούμενη και που δεν σταματούσε ποτέ. Συναρπαστικές συναντήσεις, σημαντικά εμπόδια, προδοσίες ολκής, επικίνδυνα ξελογιάσματα – τίποτα δεν έλειψε από την αναζήτηση ενός άλλου ολέθριου γκραάλ, που κανείς άλλος δεν είχε θελήσει και έτσι μια μαύρη μέρα ο ωραιότερος παίκτη ανάμεσά μας χάθηκε στα δάση της τρέλας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα από την παρούσα οργάνωση της ζωής. Guy drinking too much, regular exercise at the gym, three days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never washing spiders down a plug hole. Keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then. We'll frequently check credit at Morrow, Bank, Hole in Wall, Favors for Favors, Fond but not in love, Charity Standing Orders, on Sundays reading Road Supermarket. No killing lots or putting boiling water on the hands, car wash, also on Sundays. No longer afraid of the dark or midday shadows nothing so ridiculously teenage and desperate nothing so childish. Had a better face, slower and more calculated. No chance of escape. Now self-employed, concerned, but powerless, an empowered and informed member of society. Pragmatism, not idealism, will not cry in public. Less chance of illness. Tires that grip in the wet, shot of baby strapped in backseat a good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stick, that's driven into, frozen winter shit, the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, a pig, in a cage, on antibiotics. Αυτά. Τέλος και για σήμερα. Παρουσιάσαμε ένα περιοδικό που έχω καιρό στη βιβλιοθήκη μου. Ονομάζεται Beat Design Είναι το πρώτο τεύχος. Εκδόθηκε τον Μάιο του 2014 από την ε, ομάδα Robbery Alarm Gang. Το θέμα του περιοδικού ήταν ε, κινήματα που επηρεάστηκαν από τους αλήτες του Θεού, τους χόμπο, που τριγυρνούσαν πηδώντας από το ένα βαγόνι στο άλλο, από το ένα τρένο στο άλλο, διασχίζοντας την Αμερική για να βρούνε την ευτυχία. Οι χόμπο που μετά το εμφύλιο πόλεμο μέχρι και την δεκαετία του 30 που επηρέασαν στη συνέχεια την γενιά των Beatnik, δηλαδή την λογοτεχνική γενιά που ξεχωρίζει ο Kerouac, ο Ginsberg, ο Barrows το 40 μέχρι το 60. Ήταν εκπομπή 233 βαθμοί Κελσίου, φλεγόμενες ανταποκρίσεις σε ένα ξενέρωτο κόσμο. Μεταδίδεται ζωντανά κάθε δύο Παρασκευές και ενδιάμεσα παίζουμε μια επανάληψη. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα. Dexter Gordon, The Hunt. Thank you.